Արցախի զինված ուժերում տրվել է 2016 թվականի ուսումնական տարվա ձմեռային փուլի մեկնարկը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում ուժի մեջ է ԵՀԿ Մինսկի խմբի բանակցային ձևաչափը։ Հանրապետությունում շարունակվում են համայնքների ղեկավարների տարեկան հաշվետվությունները։ Ցյուրիխում ընթացող շախմատի մրցաշարում Լևոն Արոնյանը 5-րդ հորիզոնականում է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Փետրվարի 15-ին եւ լույս 16-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 800 գրակոց։ Բացի վերոնշյալից, պաշտպանության բանակի հյուսիս արևելյան ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է նաեւ նռնականետներ։ Ինչպես հաղորդել են Պաշտպանության բանակի մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել մարտական դիրքերի պահպանություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն Փետրվարի 15-ին Հանրապետության զինված ուժերում տրվել է 2016 թվականի ուսումնական տարվա ձմեռային փուլի մեկնարկը։ ԼՂ պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը պաշտպանության բանակի հյուսիս-արևելյան ուղությամ տեղակայված զորամասերից մեկում ներկայ է գտնվել ուսումնական փուլի մեկնարկի առիթով կազմակերպված հանդիսավոր հանրահավաքին։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարը շնորհավորելով ազնագազմին նոր ուսումնական փուլը սկսվելու կապակցությամբ անդրադարձել է նախորդ բանակային տարում զինված ուժերում իրականացված գործընթացներին, առանձնացրել այդ ժամանակահատվածում տեղ գտած համաբանակային կարևոր նշանակության միջոցառումները եւ դրանց արդյունքում արձանագրված ձեռքբերումները, նշել բանակի արչեւ ծառացած մարտահրավերները եւ կոչ արել ազնագազմին լրջորեն դերաբերվել ուսումնական գործընթացին։ Նոր ուսումնական փուլի մեկնարկի առիթով հանդիսավոր հանրահավաքներ են կազմակերպվել նաև Պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերում եւ ստորաբաժանումներում, որոնց մասնակցում էին բանակի հրամանատարական կազմն ու բարձրաստիճան սպանները։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ ազգային ժողովի մամուլի ծառայությունից, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը падգամավորների ուղեկցությամբ այսօր այցելել է Ստեփանակերտի հուշահամալիր եւ ծաղիկներ խոնարել ԼՂ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արտուր Մկրչյանի շիրմակարին։ Արտուր Մկրչյանը ծնվել է 1959 թվականին, եղել է Ղարաբաղյան շարժման առաջամարտիկներից։ 1992 թվականի հունվարի 8-ին ընտրվել է ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ մահացել է 1992 թվականի ապրիլի 14-ին։ Հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար 2001 թվականին ապարգևատրվել է Գրիգոր Լուսավորիչ Շքանշանով։ Մենք դեմ չենք միջազգային եւ տարածաշրջանային կազմակերպություններում Ղարաբաղյան հակամարտությունը քննարկելուն։ Այս մասին ասել է ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը, անդրադառնալով Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ներկայացված երկու բանաձևերին։ Մենք պաշտպանում ենք այդ հարցը ցանկացած կերպ բարձրացնելու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի իրավունքը։ Համանախագահները շեշտում են, որ Մինսկի խմբի բանակցային ձևաչափը ուժի մեջ է մնում։ Մենք հույս ունենք, որ բանակցությունների միջոցով հակամարտության կարգավորման համար Հայաստանն ու Ադրբեջանը հավատարիմ կմնան իրենց պարտավորություններին եւ կշարունակեն Մինսկի խմբի հետ սերտ համագործակցությունը, ասել է դեսպանը։ Նրա խոսքով միջնորդները խաղաղության տանող միակ ուղին բանակցություններն են համարում։ Նա նշել է նաև, որ կողմերը եւ համանախագահները համագործիկ են, որ կարգավորման հիմնական տարերը հիմնվում են մադրիդյան սկզբունքների վրա։ Նշված սկզբունքների վրա հիմնված առաջարկները ներկայումս քննարկում են կողմերն ու համանախագահները։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը պետք է լինի համապարփակ, ինչը ենթադրում է հարցերի համալիր լուծում, այլ ոչ թե ուշադրություն առանձին խնդիրներին կենտրոնացնելու փորձ։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքի հայտարարությունը, որում նա խոսել էր անվտանգության գոտու տարածքները Ադրբեջանին վերադարձնելու մասին։ Դավիթ Բաբայանի խոսքով Ադրբեջանը շեշտադրումը կենտրոնացնում է որոշ հարցերի վրա, իսկ համանախագահները ստիպված են կամա թե ակամա նույնպես խոսել դրանից։ Այսինքն Ադրբեջանը ստիպում է խոսել այն հարցերից, որոնցով ինքն է հետաքրքրվում, ընդ որում ջանալով երկրորդ պլան մղել հայկական կողմերի շահերը։ Ինչ վերաբերում է տարածքներին, ապա անհրաժեշտ է որ բանակցություններին մասնակցի Լեռնային Ղարաբաղը, որ เป զի հասկանալի լինի, թե որքան իրական է սահմանների ճշգրտումը։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք դիտարկել Ադրբեջանի հետ բոլոր հարցերը, սակայն Բաքուն նույնպես պետք է հասկանա, որ տարածքային առումով կամ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում վերադարձ անցյալին անհնար է։ Կարգավիճակի մասին հարցը անմիջականորեն կապ ունի անվտանգության հետ։ Այդ պատճառով հագամարտությունը պետք է կարգավորվի այնպես, որ ապագայում ավելի արյունահեղ պատերազմի առիթ չդառնա։ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող թույլ տալ, որ իր անվտանգության համակարգը խոցելի լինի մի պետության համար, որը հերոսացնում է մարդասպաններին եւ որը հայատյացություն է քարոզում, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության առավել ամրապնդումը Հայաստանի Հանրապետության ազգային պահանջատիրության կարևոր կողմերից մեկն է։ Այս մասին Անտիլիասի Մայրավանքում օրերս տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի արժևորմանը նվիրված համագումարի եզրափակիչ նիստի ժամանակ նշել է Մեծի տան Կիլիկո կաթողիկոս Արամ Արաչինը։ Նրա խոսքով չպետք է մոռանալ, որ հայերի հարևանները գիշերուցերեկ մտածում են Ղարաբաղը վերագրավելու մասին։ Ղարաբաղում մեր ժողովրդի ֆիզիկական ներկայությունը հրամայական է։ Ղարաբաղի մեր քաջ բանակի հզորացումը մեր բոլորի առաջնահերթ պարտավորությունն է։ Ուրիշների ունեցած նյութական կամ ռազմական լայն հնարավորությունների դիմաց մենք ունենք մեր երիտասարդ զինվորների քաջությունը եւ մեր ազգի ամբողջական զորակցությունը, ասել է Արամ Արաչինը։ ԵՀԿ Միսկի խմբի նպատակը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորումն է։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռոբերտ Սեկուտան։ ԵՀԿ Միսկի խմբի գործունեությունը ուղղված է Լեռնային Ղարաբաղի ձգձգված հակամարտության խաղակարգավորմանը, ասել է Սեկուտան ընդգծելով, որ այդ մասին խոսվում է համանախագահների, այդ թվում եւ Միսկի խմբի Միացյալ Նահանգների համանախագահ Ջեյմս Օրլիքի հայտարարություններում։ Սեկուտան նշել է նաև, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները ցանկանում են տեսնել ազատ Եվրոպա, որտեղ տիրում է խաղաղություն եւ հանգստություն։ Այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ են համատեղ ջանքեր ԵՀԿ Հելսինկյան համաձայնագրի եւ ՄԱԿ-ի համընդհանուր ճանաչված սկզբունքների հիման վրա, նշել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը փետրվարի 15-ին Ասկերանի շրջանի Խանապատ եւ Խրամորդ համայնքներում մասնակցել է 2015 թվականի տարեկան հաշվետու նիստերին։ Համայնքների ղեկավարներ Սամվել Շահրամանյանը եւ Արգեն Մկրտչյանը իրենց զեկույցներում ներկայացրել են նախորդ տարվա գործունեության հիմնական ուղղություններն ու ձեռքբերումները, խոսել արկա խնդիրների մասին։ Մասնավորապես ընդգծվել է բնակարանային շինարարության, ռոկման ջրի ապահովման, գյուղերում աղբահանման համակարգի ներմուծման, երիտասարդների զարգացման եւ կրթական որակի բարելավման ուղղված ծրագրերի կիրառման անհրաժեշտությունը։ Նշված խնդիրների լուծման գործում խորհրդարանի նախագահը կարևորել է համայնքների բնակիչների նախաձեռնողականությունը եւ ակտիվությունը։ Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ համայնքների տարեկան հաշվետու նիստերը ոչ միայն ամփոփում են նախորդ տարվա գործունեությունը, այլև հուշում աշխատանքի նոր ուղությունների մասին։ Համայնքների ղեկավարների տարեկան հաշվետվություններին մասնակցում էր նաև Ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավար Սեգեյ Գրիգորյանը։ Այսօր ԼՂՀ գլխավոր դատախազ Արտուր Մոսյանը հրավիրել է Մամուլո Ասուլիս ամփոփել 2015 թվականին դատախազության գործունեության արդյունքները։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Գլխավոր դատախազի հաղորդմամբ հաշվետու տարում հանրապետությունում արձանագրվել է տարաբնույթ հանցագործությունների ընդհանուր թվականակի աճ, ինչը նրա պարզաբանմամբ վերաբերում է ոչ թե հանցագործությունների, այլ բացահայտումների թվի աճին։ 144 հանցագործություն 464-ից կատարվել է նախին տարիների։ Իհարկե նախորդ տարի կատարված 350 հանցագործության մեջ էլի 68-ը կամ մոտ 19%-ը կատարվել էր անցած տարիներին։ Պարզապես այս տարի բացահայտման տոկոսը կազմա 31 Շեշտակի աճ են ունեցել անձնական գույքի հապշտակության, գողության դեպքերը, իսկ որոշ բնույթի հանցագործությունների թվի աճը դրական միտումներ է պարունակում, ասում է գլխավոր դատախազը թմրամիջոցների իրացումը, ապօրինի զենք զինամթերքի պահումը, սրանց չնայած քանակական աճ է տալիս, բայց իր մեջ դրական դինամիկա ապառնակում, որտեղ այդ զենքը ապօրինի մեկ ապահվում է եւ այդ հանցագործությունը կատարվում է։ Եվ եթե ոչ այսօր վաղ է զենքը կրակելու, այս հանցատեսակներով հանցագործների թվի ավելացումը իր մեջ դրական միտումներ ապարունակում ապագայում կանխելու նմանօրինակ հանցագործությունները։ Նույնը վերաբերվում է նաև թմրամիջոցների իրացմանը։ Գլխավոր դատախազի գնահատմամբ նվազել է նաև հանցագործություններում անձանց ներգրավվածության ցուցանիշը։ Չնայած հանցագործությունների աճին անձանց ներգրավվածությունը կտրուկ նվազել է այսինքն եթե 2014 թվականին դատարանի դատավճռով դատապարտվել է 213 անձ, այս դեպքում այս տարի դատապարտվել է 153 անձ։ Նույնը կարելի է ասել նաև անչափահասների կողմից կատարված հանցագործությունների կապակցությամբ։ 2014 թվականին կատարված 10 հանցագործության մեջ ընդգրկված է եղել 17 անչափահաս։ Այս տարի կատարված 23 հանցագործության մեջ հանցագործության մեջ ընդգրկված չափահասների թիվը կազմել է 9։ Պետք է նշել, որ այս հանցագործությունները հիմնականում թեթև բնույթի են, ինչպես ասենք ծեց կրտուկը, որը բնորոշ է անցումային տարիքի շրջանում գտնվող երեխաների համար։ Այս եւ նման մի քանի այլ հարցերում Արթուր Մոսյանը հայցում է հասարակության աջակցությունը, քանզի նրա համոզմամբ առողջ հասարակություն ձևավորելու գործում պետք է ներգրավված լինեն հասարակության բոլոր շերտերը հասարակական ներգրավվածությունը պետք է այդ մակարդակը բարձր լինի։ Ինչքան բարձր լինի, այնքան անցագործությունները եւ ժամանակին եւ շուտ կարողանան եւ հայտնաբերվել եւ հետագայում գախվել։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Արցախի գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը մամլո ասուլիսում ամփոփել է 2015 թվականին գերատեսչության գործունեության արդյունքները։ Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Գյուղնախարարի խոսքով հաշվետու տարում իրագործվել են նախանշված բոլոր ծրագրերը եւ միջոցառումները։ Ներմնակության սելեկցիոն նվաճումների պահպանման կենտրոնը զբաղվելով հատկապես հասարակական մշակաբույսերի անհրաժեշտ ծերմերի սերմանների ուրեմն արտադրությամբ կատարել է 184 ու 185 հեկտար ծորենի ցանց ծերմաշինքար եւ ստացել 686 տոննա բերք որից 309 հեկտարը որպես ծերմացու, իհարկե 260 տոննան որպես առաջին վերարտադրության եւ 49 տոննան լիտային սարքի ծերմացու, որը որ տրամադրվել է հողօգտագործողներին, տարբեր ծրագրերով, տարբեր ուրեմն խողովակներով Նախարարի հաղորդմամբ հանրապետությունում ագրոքիմիական եւ բուսասանիտարական վիճակի ուսումնասիրման նպատակով կատարվել են ցանքսերի եւ տնկարկների հետազոտություններ, իրականացվել թունանյութի հետազոտություն։ 19 թվականին բուսաբուծության ճյուղի արտավետ զարգացման ծրագրով որոշակի աջակցություն է տրամադրվել օգտագործողներին սերմերի, պարտանյութերի, ճանաչումների դիզվարելիքի գծով մատչելի պայմաններով եւ սուբսիդավորված պայմաններով տրամադրվել են համապատասխան նյութերը եւ հնարավորությունները։ Շարունակվել են նաև պետական աջակցության շրջանակներում սերմերի, պարարտանյութերի, թունանյութերի, դիզվառելիքի արժեքների մասնակի սուբսիդավորման եւ հողօգտագործողներին մատչելի պայմաններով տրամադրման աշխատանքները։ Ասպիտ թվականի նաև տրամադրվել է 867 տոննա դիզելային վառելանյութ, ուրեմն սուբսիդավորված կարգով, ինչպես գիտեք, 100 դրամը սուբսիդավորվել է կառավարության կողմից։ Անցյալ տարի մեկնարկել է մեխանիկական եղանակով մատակարարվող ջրի համար ծախսված էլեկտրաէներգիայի արժեքի մասնակի սուբսիդավորման ծրագիրը։ Այդ նպատակով ուրեմն մոտ 32 միլիոն դրամ ուղակի դրամատրվել է այն օգտագործողներին, փոխհատուցվել է, որոնք օգտագործել են ըմեն մեխանիկական եղանակով։ Նախարարն անդրադարձել է նաև կերարտադրության, անասնաբուծության զարգացման ծրագրերին, ինչպես նաև հացահատիկային մշակաբույսերի կապակցությամբ որոշ բարձաբանումներ տվել, որից հետո պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ռուսաստանի կողմից 1921 թվականի Մոսկվայի պայմանագրի վերանայումը կարող է Հայաստանի համար օգտակար լինել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Նրա խոսքով դժվար է ասել, թե ինչ կորոշի Ռուսաստանի արտգոսնախարարությունը, որը հիմա քննարկում է վերանայման առաջարկը, բայց Հայաստանի համար նման շրջադարձը միանշանակ շահավետ կլինի։ Անդրադառնալով ռուս-թուրքական հարաբերությունների վատթարացմանը Հարությունյանը նշեց, որ ռազմաքաղաքական պլանում նրանք երբեք սերտ համագործակցությամբ աչքի չեն ընկել։ Նման բան երբեք չի եղել։ Զբոսաշրջության ոլորտում այո, բայց ոչ ռազմաքաղաքական պլանում, ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարարը։ Ահաբեկչական խմբավորումները հրթիռակոծել են Սիրիայի Հալեբ քաղաքի մի քանի շրջաններ։ Հրթիռները հասել են հիմնականում խաղաղ բնակչությանը։ Ինչպես տեղեկացնում է Հալեպի Գանձասար պարբերականի Facebook-յան էջը, ավերվել են բազմաթիվ բնակարաններ, գրանցվել են զոհեր ու վիրավորներ։ Շատ բնակելի շենքեր քանդվել են։ Մեծ վնասներ է կրել Սիրեհայ օկնության խաչի բժշկական կենտրոնը։ Հալեպում էներգամատակարարումը անջատված է 2015 թվականի հոկտեմբերի 23-ից։ Արդեն ավելի քան 1 ամիս է քաղաքում ջուր չկա։ Բնակչությունը սղաչին դիմակայելուց բացի ստիպված է նաև ջուր եւ էլեկտրաէներգիա գնել մասնավոր անձանցից։ Դերբենդում 3 տեղի ունեցած ահաբեկչության պատճառով Ռուսաստան-Ադրբեջան ավտոճանապարհը փակել։ Ճանապարհապարեկային ծառայության պահակակետի շրջակայքը, որտեղ տեղի է ունեցել ահաբեկչությունը, շղթայված է։ Այդ ճանապարհով ավտոմեքենաների երթևեկությունը արգելված է։ Մարզասերների համար Ցյուրիխում ընթացող Chess Challenge 2016 մրցաշարում կայացել է բլից պարտիաները, որոնց ընթացքում Լևոն Արոնյանը 3 պարտություն է գրել։ Հայ շախմատիստը զիջել է Անանդին, Կրամնիկին եւ Նակամուրային։ Ոչ ոքի է խաղացել Գիրիի հետ եւ հաղթել Շիրովին։ Մրցաշարի առաջին եւ երկրորդ շրջանի հանդիպումներից հետո վաստակած 5.5 միավորով Արոնյանը նախավերջին 5-րդ հորիզոնականում է։ Մրցաշարի հաղթող է ճանաչվել Նակամուրան 10.5 միավորով։ Նույնքան միավոր ունի նաև Անանդը, ով զիջել է առաջատարին լրացուցիչ ցուցանիշներով։ Դորտմունդի Բորուսիայի եւ Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը ընդգրկվել է փետրվարի 12-ից 14-ը ընկած ժամանակահատվածի համար Բունդեսլիգայի 21-րդ տուրի խորհրդանշական հավաքականում։ Նա ստացել է 8.3 միավոր։ Թվարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 5-ից 9, ցերեկը 16-ից 21 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։